ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين Uz Allahu Đalla Vala dozvolu nastavljamo se družiti s knjigom imama Buharije, poznatom kao Sahih, i unutar nje jednom posebnom knjigom, dakle pred zadnjom knjigom, kao što vam je poznato, imam Buharije svoj Sahih podijelio na 97 knjiga. Predzadnja knjiga s kojom se družimo jeste knjiga koju je naslovio, imenovao Al-i'tisam bil kitabi wa sunne. Knjiga o čvrstom pridržavanju za Kur'an i sunnet, da bi nakon nje došao sa zadnjom knjigom koja se zove Kitabu Tevhid, knjiga o Allahovoj, Allahovoj jednoći. Bilo je govora, dakle, detaljnije o ovoj knjizi koju obrađujemo, knjizi o pridržavanju, čvrstom pridržavanju za Kur'an i sunnet, koliko u sebi sadrži hadisa, poglavlja i ostalo. Prethodio je govor o pet hadisa ili predanja, ili tako? I to je bio kao neki uvod koji je Imam Buhari, rahimehullahu ta'ala, napravio u ovu svoju knjigu. Knjigu o čvrstom pridržavanju za Kur'an i Sunnet. I došli smo do prvog poglavlja. Ha? Autor, koliko poglavlja ima u ovoj knjizi? Nedime. A <laughs> vede. Ha? Zar nije 28 poglavlja? Podijelio je knjigu ili atisan bil kitabi u sunne na 28 poglavlja i unutar njih spomenuo 101 hadisa ovim uvodom. Jel? Pa dakle, prvo poglavlje je naslovio babu qavli nebiji sallallahu alaihi wa sallam bu'istu bi džavami il kelimi. Dakle, poglavlje o vjerovjesnikovim sallallahu alaihi wa sallam riječima bu'istu bi džavami il kelim. Poslan sam sa jezgrovitim govorom poslan sam sa jezgrovitim govorom. Nakon što je imam Buhari rahimehullahu ta'ala u uvodu, gdje je spomenuto onih pet predanja, da se ne vraćamo na njih, kroz ta predanja ukazao na obaveznost pridržavanja za Kur'an i sunnet. Dolazi sa ovim sada poglavljem, čuli ste, poglavlje o vjerovjesnikovim sallallahu alihi wasallam riječima, poslan sam sa izgrovitim govorom ovo poglavlje je naslovio ovako i spomenuo određeni broj hadisa u njemu kao odgovor na onoga koji pročita pet prethodnih predanja, pet prethodnih hadisa. I kada sazna da je obavezan da slijedi Koran i Sunnet, onda će upitati ili sebe ili druge, dobro kako da u svemu slijedim Koran i Sunnet. Allahov poslanik alaihi salatu wasalam je bio prije 1400 i nešto godina, tada mu je objavljen Kur'an, Kur'an je objavljivan shodno događajima koji su se dešavali na zemlji i Allahov poslanik alaihi salatu wasalam je govorio od sebe po objavi Allahu, Allaha Jalla Vala shodno onome što se dešavalo ispred njega što je bilo potrebno dobro kako da se ja danas držim Kur'ana i sunneta. Svakodnevno se dešavaju nove situacije, problemi za koje trebam odgovor. Kako? Ti me, od mene tražiš da se držim Kur'ana i sunneta. Zar ima u Kur'anu i sunnetu odgovor na situacije koje se dešavaju nama? Kaže imam Buhari, poglavlje poslan sam sa jezgrovitim govorom. Hoće da kaže, i čućemo sada kroz hadise, Allahov poslanik alihi salatu oslam je poslan sa jezgrovitim govorom, sa Kur'anom i sa sunnetom i u njima zasigurno se nalazi odgovor za svako pitanje koje će se desiti do sudnjega dana. Ima osnovu, direktan ili indirektan odgovor. Dakle, kao da imam Buhari, rahimahullah, tala, na takav način odgovara sa ovim poglavljem. Misliš da nema? Ima sigurno. Jer je jezgrovit govor sadrži u sebi zasigurno na sve ono što će ti se desiti. I naši prethodnici, učenjaci, prizivali su i izazivali druge koji su razmišljali na takav način s ciljem da se udalje od Kur'ana i Sunneta, da rješavaju svoje probleme, a možda bi takvi govori dobro došli i nama danas, da rješavaju svoje probleme po svom nahođenju. Kako je njima ćef? Pa bi izazivali učenjaci i rekli neka neko dođe sa pitanjem za koje misli da nema u Kitabu i Sunnetu, ja ću mu naći odgovor da ima u Kitabu i Sunnetu. Izazivam, dođi sa pitanjem, ja ću ti naći odgovor u Kur'anu i Sunnetu, direktan ili indirektan odgovor. Ha. I čuli ste, prošli puta sam spomenuo riječi imama Ibn Abbas radijallahu anhuma imama Mufessira koji je rekao svo znanje se nalazi u knjizi. Svo znanje se nalazi u Kur'anu Međutim, naše razumijevanje Kur'ana, naše druženje s Kur'anom, naše nepoznavanje Kur'ana, ona je manjkavo. Ne znamo u dovoljnoj mjeri Kur'an, ne družimo se u dovoljnoj mjeri s Kur'anom, da sjedimo i izučavamo, zasigurno bismo našli direktne ili indirektne odgovore na naša pitanja. Pa dakle, autor je naslovio tako poglavlje. Poglavlje o vjerovjesnikovim, sallallahu alihi vaselene riječima, poslan sam sa izgrovitim govorom. I dakle, ovaj dio, ovaj naslov je preuzeo iz hadisa kojih će kasnije spomenuti. Isto ovako u hadisu kaže poslanik alaihi salatu sam, navešće kasnije hadis. Šta se misli pod jezgrovitim govorom? Vjerovjesnikove sallallahu alejhi ve sellem riječi bu'istu bi džavamil kelim, poslan sam sa jezgrovitim govorom. Malo smo o tome, el tako, govorili prošli puta. Većina islamskih učenjaka je stava na prvom mjestu. Od njih imam šafija da pod jezgrovitim govorom se misli na na Kur'an, da se pod jezgrovitim govorom misli na Kur'an, džavami ul kelim, da se misli na Kur'an. Zašto? Zašto se misli, jeli, na Kur'an? Kaže poslanik, poslan sam, sallallahu alaihi sallam, kaže poslan sam. Kada čuješ ove riječi, prvo sa čime je poslan, ćeš pomisliti na šta? Na Kur'an. Prvo sa čime je poslan, zasigurno jeste Kur'an. Pa zbog toga prvo se misli ovdje pod ovim riječima, dakle ima još jedno mišljenje, ali prvo prije svega misli se na Kur'an pod jezgrovitim govorom. Jer kaže poslanik Alehi Salzom, poslan sam. Zatim Kur'an je jezgrovit zasigurno. U sebi sadrži svo znanje. Svo znanje izlazi iz Kur'ana. Naprotiv, Kur'an ne samo da govori o onome što će se desiti u budućnosti, da imaš, dakle, e, način kako ćeš riješiti probleme koji se dese tebi, u budućnosti, nakon toliko i toliko godina, naprotiv, on sadrži znanje iz prijašnjih generacija. U sebi sadrži znanje iz prethodnih knjiga. I zasigurno, dakle, Kur'an je jezgrovit, jezgrovit govor. Allah subhanahu wa ta'ala ga je objavio. Ha. I s njime zapečatio objavu. Poslao poslanika Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem s njim zapečatio poslanstvo. Nema više poslanika, nema više objava. Svi prethodni poslanici su bili slani svome narodu, slani s knjigama koje rješavaju njihove probleme. Kada bi se počeli javljati novi problemi, nova pitanja, dolazili bi vjerovjesnici upotpunjavali. Poslanik Muhammed Alehi Salosam je Hatemu Nebija, pečat svih vjerovjesnika. I došao je s knjigom, Koranom. Ta knjiga mora da bude sveobuhatna. Ili tako? Ako nema više objava, ako nema više poslanstva, onda zasigurno sve jedno pitanje koje se desi naročito iz vjere mora da ima odgovor u Kur'anu. I zasigurno ima. Zasigurno ima. Inače bi bilo da nema u Kur'anu odgovora na svako pitanje, situaciju koja će se desiti direktni ili direktni odgovor, moralo bi biti još poslanike. Moralo bi dolaziti. Kako sutra ljudi pred Allaha subhanahu wa ta'ala ne bi imali izniti opravdanje i reći gospodaru, mene se desilo, nisam imao rješenje. Ima rješenje. Zato se dakle pod jezgrovitim govorom misli na Kur'an. U Kur'anu zasigurno ima. Samo treba, kako kaže Ibn Abbas, treba se družiti, treba izučavati, proučavati, treba sjetiti kod učenih ljudi, treba pitati, kao što ćemo čuti na kraju predavanja, riječi od Ibn Auna Tavina, Rahimehullahu ta'ala, po tom pitanju. Zatim drugo mišljenje jeste, ono što je većini poznato i ono što većina kad ih upitaš uglavnom odgovori da je to Allahu da je to govor poslanika Muhameda alejhi sallam ha džavamiul kelim je zgrovit govor dat mi je zgrovit govor često se kaže i dat mi je zgrovit govor citira hadis u drugom predanju stoji i dat mi je zgrovit govor kada poslanik alejhi sallam spomnje pet ili šest ili tako posebnosti koji su date samo njemu pa kaže i dat mi je zgrovit govor I mnogi odmah misle, dakle, na to da ti je njemu, Allahom poslaniku, alihi salacom, je zgrovit govor kada on kaže, malo kaže, a poruči nešto mnogo. Jeste, ali prvenstveno se misli na Kur'an. Prvo Kur'an. Ako tvrdiš da je takav slučaj sa riječima Allahovog poslanika, alihi salacom, a jeste, jel tako? Jer je bio Arab i bio je najučeniji u arapskom jeziku. Najbolje je poznavao arapski jezik. I najbolje je poznavao značenje arapskog jezika sa svim njegovim narječima. Naćete ogroman broj hadisa, pogotovo koji govore o tefsiru ajeta, da ashabi pitaju Allahu poslaniče koja, šta znači ta riječ? Iako su oni bili arapi, nisu znali. Pa poslanik Ali Hissal sam pojašnjavao. On je bio najučeniji u arapskom jeziku. I povrh svega toga, Allah ga je nadario, Allah mu je dao tu sposobnosti svoje dobrote da malo govori, a mnogo poruči. Malo kaže, a mnogi iz tog govora mogu uzeti dokaz za mnogo, mnogo šta. Pa jeste, dakle, misli se i na riječi Allahovog poslanika, ali i sam da su je zgrovit govor. Ako se misli, a misli, ako su riječi Allahovog poslanika, ali i sam je zgrovite, onda min babi aula, što se kaže na arapskom jeziku, preče je da to budu riječi Allaha subhanahu wa ta'ala preče da to budu riječi Allaha subhanahu wa ta'ala. Pa pazi, ovdje kada kaže i poglavlje o vjerovjesnikovim sallallahu alihi wasallam riječima poslan sam sa jezgrovitim govorom, misli se poslan sam sa Kur'anom i sunnetom. Poslan sam sa Kur'anom i sunnetom koji su jezgroviti i zasigurno u njima ako se plašiš, hoćeš da se čvrsto držiš Kur'ana i sunneta, a pojasnili smo li tako riječi, a ti sam znači, često se prevodi kao čvrsto pridržavanje, ali to znači doslovno šta? Aleksalam, uđi. Ha, šta znači? Ja ti sam. Hm? Ja kad ovdje pita, meni se odgovara, ne nekom drugom. <laughs> ja ti sam znači dolazi od, gra, od, od lagola ja te same, ja te simu. E, ja ti sam je infinitiv od ovog lagola koji znači traženje zaštite. Ako hoćeš da se sačuvaš od zablude, od stramputice, od pogreške, drži se Kur'ana i sunneta. Pa dakle, knjiga koja govori o čvrstom pridržavanju za Kur'an i sunnet, odnosno knjiga koja govori kako da se sačuvaš zablude, stramputice, novotarija. Tako što ćeš se čvrsto pridržavati za Kur'an i sunnet. Pa se pitaš, dobro, kako da se čvrsto pridržavam u današnjem vremenu Kur'ana i sunneta? Pridržavaj se. Sada, Imam Buhari je bio poseban čovjek. Kada vidiš kako niza samo poglavlje, jedno za drugim, kako ga imenuje. Pa ti je odgovorio na ovakav način, slušaj šta ti se govori u Kur'anu i Sunnetu. Poslije će nakon ovog poglavlja doći slijedjenje riječi Allahovog poslanika alihi salacom. Slijedjenje dolazi tek nakon čega? Spoznaje. Nakon spoznaje. A kako dolazi spoznaja? Nakon što slušaš redao posebno. A zašto da slušaš? Zato što se ubijedio da ti je obaveza slijediti Kur'an i Sunnet. Ubijedio se kroz uvo da ti je obaveza, dobro, onda slušam. Hoću da se čvrsto držim, ne mogu se čvrsto držati dok ne poslušam. Kada poslušam, onda i šta prvo da poslušam, čućeš šta Imam Buhari referira. Dakle, nakon toga autor je Imam Buhari, dakle, u ovom poglavlju kratko spomenuo samo dva hadisa. I oba hadisa prenosi Ebu Hurere radijallahu ta'ala. Pa kaže, a ne bih horerete radijallahu an, ane Rasul Allahi sallallahu alaihi wa sallam kal, Bu'istu bi džavami il kelim, wa nusirtu bi ru'b, wa bejna ane naimun, wa ra'aytuni utitu mefatiha khazain il ardi, fa vudijat fi jedej. Hmm. Kaže, Ebu Hureyre radijallahu talan da je Allahu poslanik alaihi salatu wasalam rekao poslan sam sa jezgrovitim govorom. Čuli smo šta je jezgrovit govor i podpomognut sam sa strahom. Podpomognut sam sa strahom. To znači šta? Podpomognut sam sa strahom. U drugom predanju, kod imama Buhari i kod muslima, kod imama Buhari pod brojem 335, kod muslima 521, kaže podpomognut sam sa strahom od mjesec dana hoda Podpomognut sam sa strahom od mjesec dana hoda. Neprijatelj se bojao Allahovog poslanika alihi salacom na udaljnost od mjesec dana hoda. Kada sazna da je Allahov poslanik alihi salacom izašao u borbu, izašao u bitku, obuzme i strah. I uglavnom pogledajmo, dakle, sve bitke Allahov poslanika alihi salacom je dobivao. Allah ga je potpomognuo sa strahom. Ovde kratko u ovom citatu se kaže وَنُسِرْتُ بِرُعْبِ potpomognut sam sa strahom u tom drugom citatu od mjesec dana hoda. Neprijatelj me se boji na toj udaljnosti. Kažu komentatori i svaki onaj, i svaki onaj koji dosljedno bude slijedio svoga poslanika Muhammeda alaihi salatu sam držao se onoga sa čime on došao, bude li u boju protiv neprijatelja, Allah će ga pomoći sa ovim strahom. Allah će ga pomoći protiv neprijatelja sa strahom, da se neprijatelj boji, boji, boji njega. Dakle, poslan sam sa izgrovitim govorom i potpomognut sam sa ovim strahom. Hm? Kaže, dok sam spavao, kaže poslanik Alihi Salsom, i dok sam dalje nastavlja govor. Poslan sam sa izgrovitim govorom i potpomognut sam sa strahom, neprijatelj me se boji, i kaže, dok sam spavao, dati su mi ti ključevi u ruku i riznice dok je spavao poslanik sallallahu alaihi ve sellem vidio je sebe u snu. A san poslanika je istina. Vidio je sebe u snu kako mu se daju ključevi zemaljskih riznica. Šta se misli na zemaljske riznice? Postoje dva mišljenja. Jedno i drugo, dakle, ispravno. Navode pokorili su za kratko vrijeme. To je prvo tumačenje dakle, ključevi zemaljskih riznica, odnosno osvajanja, da će, da će biti pod muslimanima. Dolazi će ili ratni plijen, ili džizija, ili, ili. A drugo mišljenje jeste da je Allah subhanahu wa ta'ala dao poslaniku Muhammedu alihi salacom ključeve kojima će se otvoriti istok i zapad, odnosno ljudska srca istoka i zapada, odnosno ljudska srca cijele zemlje. Dat mi je? Kur'an i Sunnet. S kojim će se otvoriti cijela zemlja, odnosno cijela zemlja prije ili kasnije doće na kraj svake zemlje vjera. Allahovog poslanika, alaihi salatu wasalam. Dakle, jedno značenje osvajanja i bit će pod muslimanima. A drugo jeste da će prihvatiti islam. Da će na zemlji svi, većina, prihvatiti islam. Nakon ovoga hadisa Imam Buhari je spomenuo riječi Ebu Horere radijallahu talam, koji prenosi dakle ovaj hadis, kasnije se obratio ashabima, pa je rekao, otišao je Allahov poslanik alihi salatu wasalam, a vi već ispražnjavate, iskorištavate i metke koji vam dolaze. Vi se već koristite i metcima koji vam dolaze. Ebu Horere je živio u Omerovom hilafetu, živio u Osmanom hilafetu, živio u Alijinom hilafetu i poslije nadživio. Dakle, svata osvajanja je nadživio Ebu Hureyre. I kaže, skoro je otišao poslanik Alihi Salacom, a vi već koristite, uvidjeli ste istintost ovih njegovih riječi, dolaze vam i meci sa svih krajeva zemlje, muslimani osvajaju. Šta želi tim da poruči Ebu Hureyre? Jeste se ubijedili? Jeste vidjeli? da vam dolaze imeci, jedete od tog imetka, ukrašavate svoje domove, jeste, e isto tako, znajte da će ha, dolaziti, kao što vam sada dolaze imeci, dolazit će vam ljudi koji su prihvatili islam. S ovim ključevima, sa kitabom i sunnetom, otvorit se ljudska srca po cijelom dunjalku, pa će vam, kao što sada dolaze imeci, dolazit će vam oni, dolazit će vam oni, jeli, kao, kao Vjernici. Pa vidimo, dakle, vjerovjesnik Alihi Salocam obavještava u ovom hadisu da mu je dat zgrovit govor, čuli smo, je zgrovit govor Kur'an i Sunnet i sa tim Kur'anom i Sunnetom osvojit se, odnosno proširit se vjera Islam. Zašto imam Buhari spomenuo ovo poglavlje? Ovaj hadis, koja je ova veza ovog hadisa sa čvrstim pridržavanjem za Kur'an i Sunnet? Može li kod oko učiti? Dobro? Kakve to ima veze? Dobro, Kur'an i sunnet. Zbog Kur'ana i sunneta tamo će se negdje proširiti islam. Kur'anom i sunnetom, ničim hićajama, ovim onim ilahijama, ne. Kitabom i sunnetom. Dobro, kakve to ima veze s tobom? Kakve to ima veze ovdje s nama? Znači dobro. Dobro. Dobro. Šta to utiče, utiče to na naše vjerovanje, šta? Znači, da da da se se treba Muhammed rekao držimo A? Znači, sve je apsolutno istina. Držati toga. Fino. Samo veza je, a? Buhari ti poručuje, imam Buhari ti poručuje kroz ovaj hadis. Tebi koji se dvomiš i koji hoćeš malo tamo, malo vamo kaže ako će sa Koranom i Sunnetom se osvajati nova srca i otvarati nova srca i ljudi prihvatati vjeru, onda mi babi evola da sa Koranom i Sunnetom ti učvrstiš svoju vjeru. Ha, ako će sa Koranom i Sunnetom širiti se vjera i drugi prihvatati vjeru, pa ti koji hoćeš da se čvrsto držiš vjere, da ne sklizniš u svojoj vjeri, ha, da ne skreneš u zabludu i stramputicu, drži se Korana i Sunneta drse Kur'ana, drse Kur'ana i suneta. Ha. Pa vidimo dakle iz ovog hadisa nekoliko poruka i pouka, uglavnom vi ste to ispomenuli. Jezgroviti govori Kur'an i sunnet, s Kur'anom i sunnetom se plijene, plijene i osvajaju ljudska srca i kako reko, ako sa Kur'anom i sunnetom se osvajaju druga nova ljudska srca, onda naša srca se ne mogu ničim drugim učvrstiti. Narošto u vremenima fitnije iskušenja osim sa kitabom i sa sunnetom i to je poruka. To je poruka ovog hadisa. Ako hoćeš da se sačuvaš u vjeri, da se sačuvaš zablude, stramputice, čvrsto se drži kitaba i sunneta. Zatim drugi hadis Ebu Hureyre radijallahu talan prenosi također od Allahovog poslanika alaihi salatu sam da je rekao Ma minel enbija i nebijun illa u'atije minel ayat ma misluhu umina au amene alaihi il bešaru. Nije bilo ni jednog vjerovjesnika a da, mu, a da nije dobivao ajete, dokaze. Mi često kažemo, možda zbog nemogućnosti da to prevedemo i da bude jasnije, mi kažemo muđiza. Ha? Je li tako, muđiza? Muđiza nije baš, ha? ali eto, nema Muhammad drugog termina. Muđiza nije baš, muatezile su uvele ovaj termin muđiza. Dakle, nije to ehli termin. Jasni dokazi poslanstva. Ha? Dakle, nije bilo ni jednog vjerovjesnika, a da mu nije dat jasan dokaz njegovog poslanstva, da mu nisu davani jasni dokazi njegovog poslanstva, kaže misluhu umine au amena alihil bešar. Ma misluhu umine au amena alihil bešar. Davano im je onoliko koliko je bilo potrebno da ljudi povjeruju. Ili onoliko koliko su mogli ljudi da povjeruju. Kao što nam je poznate, ali tako Musa alaihi salocam dat šta? koji se pretvarao s vremena na vrijeme kada je trebalo u zmiju. S tim štapom je udario po moru, pa se more razdvojilo. Isa, alaihi salatu wasalam, je liječio bolesni, naprotiv oživljavao umrle, Allahom dozvolu. Ibrahim, alaihi salatu wasalam, bačen u vatru, vatra bila hladna za njega i spasonosna. Kaže se u predanjima, Allah najbolje zna njihovu vjerodostojnost, da su ga vidjeli kako klanja. Pa je njegov babo rekao, ha, nije me rabbu rabbuk, o Ibrahim, prediva mi je tvoj gospodar. Bacili ga u vatru koju su mjesec dana pripremali, palili, mjesec dana palili, ložili. Što bi naši rekli, hajcovali, ha? Pa se nisu mogli približiti toj vatri, morali, morali su iz katapulta, izdaljenosti. Ti, ti, ti ložiš sad vremenom, kaki, ne možeš ni toliko stalno ubacuješ, ne možeš prići na nekoliko metara. Oni su mjesec dana, spominje se u predanjima, Allah ne bih znao. Pa su iz katapulta ga bacili. Kada je spao u vatru, klanjao. I slične stvari. Drugim poslanicima kaže, nije bilo ni jednog vjerovjesnika da mu nisu bili davani jasni ajeti njegovog, njihovog poslanstva. Ili kako kažu, mođize, onoliko koliko je bilo potrebno da ljudi povjeruju u njih ili koliko su mogli povjerovati po drugom citatu. Kaže poslanik alaihi sallam wa innama kana lezi utitu vahjen a što se tiče mene ja sam dobio objavu evhahu allahu ilaje koju mi je objavio Allah Zari nije Allah poslanik Muhammed Alihi sallam imao mnogo ovih nadnaravnosti mnogo ovih ajeta, dokaza koji ukazuju na njegovo poslanstvo. Koliko hoćeš. Naprotiv, kažu učenjaci Sire, da ni jedan vjerovjesnik i poslanik nije imao kod sebe, a da to isto kod sebe nije imao poslanik Muhammed Alehi Salsom, da se sve nije objedinilo kod njega. Jer je on zadnji i dolazi sa nečim posebnim, što treba da ostane do sudnjega dana. Zbog toga treba ljudi da se ubijede, uvjere u njegovo poslanstvo i poznato, tako da se mjesec raspolovio. Kad su tražili mušici, njegov zahtio, pa se, pa se mjesec raspolovio. Da bi stavljao ovo prste, između prstiju bi iznicala voda. Da je znao mu biti donešen ashab sa slomljenom nogom u bitci ili nakon bitke, pa bi potrao svojom rukom i noga bi zacijelila. I bolja bila nego ona lijeva. Za drugog ashaba se spominje da mu je u, bitci, u bitci ispalo oko, pa je donešen Allahom poslaniku, ali i salocam je on vratio oko, pa je vidio bolje na njega nego na ovo drugo. I koliko hoćeš. Preseljenje iz mesčidul harama, iz Mekke u kuc, u djeliću noći. Ali ništa to nije ovdje spomenuo, nego je spomenuo ono što je najveće. Kaže, a što se tiče mene, meni je data objava koju mi je objavio Allah. anni أَنِّي tabi'an yawm al الْقِيَانَ Pa se nadam da ću ja najviše imati sedbenika na sudnjem danu. Vahj, kada se kaže, misli se na objavu općenito. Sve ono što je objavljivano vjerovjesnicima i poslanicima. Što se tiče poslanika Muhammeda alaihi salocam, ovdje se misli na, na Kur'an i posle sunnet. Pa imam Buhari, pogledajte, spomenuo je prije ovog hadisa šta? Je zgrovit govor. Hadis o je zgrovitom govor. A sada spominje hadis o Kur'anu. Pa kažu komentatori kao da je bio stav imama Buhari da je zgrovit govor Kur'an. Da je zgrovit govor prvo mišljenje, Kur'an. Da je imam Buhari zastupao. Jer je nakon hadisa o zgrovitom govoru došao sa hadisom, hadisom o Kur'anu. Ovdje dakle pod vahjom misli se, misli se na Kur'an misli se na Kur'an. Nije spominjao ništa drugo poslanik Alehi Salacom, već je spomenuo ovo. Zato što je to bio njegov najveći i najjasniji dokaz. Zašto? Najjasniji dokaz njegovog poslanstva. Niko nije mogao da dođe sa nečim sličnim Kur'anom. Kao što je poznato kroz Kur'an, Allah <coughs> izaziva. Nakon što su mušrici optuživali da je to ljudski govor, da je to pjesništvo, da je to gadka vračbina, Allah subhanahu wa ta'ala izaziva dojste sa cijelim Kur'anom. Dojste sa nečim sličnim Kur'anom. Nisu mogli. Dođite sa koliko? Deset sura. Nisu mogli. Dođite sa jednom surom. Nisu mogli. I niko do sudnjega dana neće moći doći sa nečim sličnim Kur'anom. I to je ono posebno. I to je ono posebno. Za razliku od prethodnih objava, nisu bile toliko nadnaravne kao što je Kur'an. Zato se, šta? Desilo ubacivanje i izbacivanje. Zato su u prethodne objave ubacili ljudi svog, svoj govor. Allah subhanahu wa ta'ala nije se obavezao za prethodne knjige da će ih čuvati. Neizmijenjene. Kao što se obavezao za Kur'an, u suri Hidr, jel tako? Inna nahnu nazalna zikrava, inna lehu lahafidhum. Mi smo objavili ovaj Kur'an i mi ćemo nad njim djeti. Mi ćemo ga čuvati, nema izmjene. Nije se obavezao za prethodne knjige, pa su prethodne knjige doživjele izmjenu. Prethodne knjige nisu toliko bile nadnaravne kao ove, pa su ljudi ubacili i izbacili. Zato je Kur'an nešto posebno i zato je do sudnjega dana. Ha. Pa, dakle, Allahov poslanik alihi salatu sam je ovdje spomenuo, ovdje je spomenuo Kur'an. I on ostaje do sudnjega dana. Nije spomenuo neku drugu mođizu odnosno ja sam dokaz njegovog poslanstva. Zašto? Zato što sa njegovom smrću to prestaje. A Kur'an jedino ostaje. Kur'an jedino ostaje nakon smrti Allahovog poslanika, alihi salatu, sam do sudnjega dana. I zbog toga niko ne može doći i reći nema. Ima sigurno. Kur'an postoji do sudnjega dana i u Kur'anu zasigurno dakle, ima, ima odgovor. Zato što je Kur'an jezgrovit govor i zato što je Kur'an neizmijenjen, zasigurno, dakle, u Kur'anu nalazi se odgovor na pitanje koje ti se desi i zasigurno u Kur'anu nalazi se ono što će te učvrstiti u tvojoj vjeri na pravom putu da ne skreneš, jeli, u zabludu na stran puticu. Pa dakle, nekoliko poruka iz ovoga hadisa, svaki poslanik je imao sa sobom dokaze koji su ukazivali na njegovo poslanstvo. Kaže, vjerovjesnik Alihi Salsam nije bilo ni jednog vjerovjesnika, Adamu nije dat jasan dokaz ili da mu nije davano jasni dokaz onoliko koliko je bilo potrebno da ljudi povjeruju. Pa kao i njima, tako isto i Allahom poslaniku Alihi Salocam dati, dati su jasni dokazi mođize, dati su jasni dokazi mnogo, a najveći od njih jeste, jeste Kur'an. Kur'an ostaje do sudnjega dana. Zatim vidimo iz ovog hadisa Allahu subhanahu wa ta'ala neizmjerno veliku milost prema svome poslaniku Muhammedu alaihi sallam. Ostavio je knjigu do sudnjega dana pa zbog toga će on kako je rekao na kraju hadisa pa se nadam da će imati najviše sljedbenika. Ostavio je knjigu do sudnjega dana. Prošlo je 1400 godina. Allah najbolje zna koliko će još do kijameta da bude. I ljudi čitaju knjigu, prihvataju, odazivaju se, vjeruju, postaju sljedbenici i zasigurno poslanik Muhammed alaihi salatu wasalam će imati najviše sljedbenika. Poznat vam je hadis da se kaže da u džennetu postoji 120 safova, da 80 safova pripada umetu Muhammed alaihi salatu wasalam. Ha? Dvije trećine, je li tako? Dvije trećine. Pa se spominje u hadisu da je Allahov poslanik alihi salatu sam pitao ashabe jeste li zadovoljni da vam pripadnu da vam pripadne jedna trećina u dženetu. Pa su počeli da tekviraju. Allahu akbar. La ilaha illallah. Pa kaže jeste li zadovoljni da vam pripadne polovina dženeta? Umetu. Kako kaže poslanik alihi salatu sam u drugom hadisu 70 umeta bilo na Dunjalku. Mi smo zadnji. Mi smo 70 ummet. 70 umeta je veliki, dakle, generacija bilo na Dunjalku. Mi smo zadnji, a prvi ćemo biti na sudnjem danu obračunavani. Prvi ćemo biti obračunavani. Prvi će Muhammed sallallahu alaihi wa sallam njegov ummet da prelazi preko sirata do dženneta i prvi će ući u džennet. Ha? Pa kaže, jeste li zadovoljni da vam pripadne polovina? Pa su počeli da tekbiraju. Pa u jednom citatu stoji, vama pripadaju dvije trećine, vama pripadaju dvije trećine dženneta. Ha? Zbog toga, zato što je poslan svim ljudima do sudnjega dana i njegova objava je ostala do sudnjega dana. Pa dobro, ako će onaj tamo kinez u Kini i onaj, ne znam ti, tamo negdje na kraju zemlje slijediti Kur'an i prihvatiti sunnet, što ti ne bi? Što ti ne bi slijedio Kur'an i držao se sunneta i učvrstio svoju vjeru? Nego malo ovo, malo ono, može ovako, može onako. Nema drugog puta. Nema drugog puta, dakle, za učvršćenje, učvršćenje vjeri, sačuvanost od zablude, stramputice, osim čitanje Kur'ana, čitanje, čitanje sunneta i rad, rad po tome. Nakon toga Imam Buhari dolazi sa drugim poglavljem. Kaže babu el iqtidai bi suneni Rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam. Ovako bi se moglo prevesti, a vidit ćemo poslije. Poglavlje o slijedjenju sunneta Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Poglavlje o slijedjenju sunneta Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Kad se kaže sunnet, misli se na šta? Šta sve potpada pod sunnet? Allahovog poslanika alaihi sallam. Molim? Još nešto, ima li još šta? Pod sunnetom Allahovog poslanika alaihi sallam misli se prvo na riječi, zatim na njegova dijela, radnje, postupke, zatim na ono što je on šutnjom odobrio, dakle odobravanja i poneki učenjaci ili jeli, učenjak, dobar dio učenjaka uvrštavaju i njegove vrline, odlike, dakle ponašanja Allahovog poslanika, ali i salcom, to je sve sunnet. Međutim, ovdje kaže slijedjenje babu elektida u bi sunneni Rasulillahi sallallahu alaihi sallam. Uh, poglavlje o slijedjenju sunneta, ovdje misli imam Buhari, kao što ćeš čuti iz hadisa, na slijedjenje njegovih riječi. Ovdje, dakle, ne želi skroz općenito značenje sunneta, već želi samo posebno, to su riječi. Zašto? Zato što će ubrzo doći sa poglavljem, poglavlje o slijedjenju postupaka Allahovog poslanika alaihi sallam. Dakle, ovdje prvo misli na riječi. Zašto? Zato što kada se sukobe riječi i dijela, ako su kontradiktorne riječi i dijela, daje se prednost čemu? Riječima. Ne dijelima, riječima. Ako dođe ti hadis, rekao poslanik sallallahu alaihi sam tako, neko ti dođe sa hadisom drugim da je uradio drugačije. Uzimaju se, uzimaju se njegove riječi, ono što je rekao. Jer su riječi, ono što kaže Allahu poslanik alihi salatu wasalam, kako bih rekao, izvor propisa, ono čime se naređuje i zabranjuje. Kad poslanik alihi salatu wasalam kaže nešto radite, onda, dakle, to je gotovo. Obaveza ili zabrana. A ono što je radio poslanik alihi salatu wasalam, što je ono radio, u osnovi to je preporučeno lijepo. Ne može imati stepen naredbe sve dok ne kaže da je to naređeno. Pa znate pravilo? I sve dok ne kaže početno Allahov poslanik alihi salcom, kad kaže prvi put, hm? kad kaže od sebe Allahov poslanik alihi salcom, radite tako i tako, to je dakle obaveza. Ako radi on, pa ga drugi vide i povedu se, to dakle ne može biti obaveza sve dok ne kaže da je obaveza. I treća situacija, kad bude upitan, tek kad bude upitan, pa kaže, onda je osnova da je to sunnet. Ne obaveza. Dakle, nije uvijek, nisu uvijek riječi obaveza. Primjer za to imate, ha, salovati, salovati, propis salavata, šta je? Učenje u namazu. Allahumma salli ala Muhammedu wa ala Muhammedu. Šta je to u namazu? Sad će reći Hanefije, Šafije. Ha? Proučite salavate. Ako ne proučiš salavate, ali ti ispravo namaz? Yes. Što? Ko reče jest? Šta si prezimeno? Nisam na prezimeno. Zato šta? Tako naučio, ali ne znam koji je ovaj argument. Zato što mi Ne. Nego su rekli, Allahu poslaniče, znamo kako da se zahvaljujemo Allahu na tešehudu, ali kako da donosimo salavat na tebe. Pa ih je podučio. Allahume sali ala muhammedinu ala muhammed. A namaz se klanjao. Dakle, da je bilo obaveza i da namaz ovisi o tome i da treba činiti seždu sehva zbog neproučenih salavata, to bi moralo da bude od početka jasno ashabima. Morali bi biti podučeni od početka? Ne. Već su pitali, a pravilo je kada ashabi upitaju za nešto pa im dođe odgovor, dakle da u osnovi je to sunnet. Sve dok ne pocrta i kaže jeste to je fars. Ali dakle za ovo, za ovo pitanje nemamo je li taj dokaz. Pa dakle ovdje ha, Ovdje Allah, Imam Buhari želi da kaže o slijedjenju, da govori o slijedjenju riječi Allahovog poslanika alihi salatu sam zbog toga jedno zato što će doći baška poglavlje, maksus poglavlje o slijedjenju njegovih postupaka, a ovdje dakle želi da govori o riječima i zbog toga što su riječi prioritetnije. Zbog toga što su riječi prioritetnije. Dakle, kada se podučavamo sunnetu, prvo se podučavamo sunnetu, onome što je rekao Allahu poslanika alaihi sallam, jer je to sa strane snage jačine dokaza dakle za sigurno za sigurno jači. I on je ovdje rekao babu eliktida poglavlje o slijedjenju. A to kažu učenjaci razumijeva se poglavlje o obaveznosti slijedjenja. Poglavlje o obaveznosti slijedjenja riječi Allahovog poslanika alaihi sallam, jer svi učenjaci od početka ashaba od ashaba, pa do dana današnjeg su složni da je obaveza slijediti Allahovog poslanika, alihi salacu. Koliko? 33 ajeta, kako kaže Imam Ahmed, u Koranu se spominju gdje se spominje pokornost Allahu i poslaniku. Gdje je pokornost Allahu uvjetovana sa pokornosti njegovom poslaniku. I slično, o tome sam govorio jeli, u uvodu u prvom, prvom predavanju. Pa dakle, ovdje se misli na obaveznost slijedjenja obavezno sljeđenje. Dakle, nakon što si shvatio važnost, nakon što si shvatio da Kur'an i Sunnet su jezgrovit govor, ima zasigurno pitanje, ima odgovor na pitanje koje te tišti, koje ne znaš, nalazi se, kako da se podučiš tom pitanju tako da slušaš riječi Allahov poslanika alihi salatu osana. Jer su zasigurno njegove riječi istina. Ono što kaže, tako je. Jer je Allah dželle vala rekao u suri Najm: "Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha." On ne govori po svojim prohtjevima, herojima, strastima, već je to objava koja mu se objavljuje. Dakle, što god je govorio po pitanju vjere, vjerskih propisa, to je bila objava. I poznat vam je slučaj hadisa kada bi poslanik Alihi Salocam nešto rekao pa bi ušutio. Sačekao malo. Pa bi rekao, gdje onaj što je pitao? Evo me, pitaj ponovo. Pa bi postavio pitanje, pa bi vjerovjesnik Alihi Salosam dodao na svoj prvobitni odgovor još. Da bi rekao, sada je došao Džibril i obavijestio me. Poznato on je kada je bio upitan o dugu šehida. Da li se oprašta dug šehidu? Da li mu se opraštaju grijesi? Pa je odgovorio da, opraštaju mu se svi grijesi. Pa je malo zašutio, nakon toga kaže, postavi ponovo pitanje. Postavio pitanje, detaljno pitanje, kaže da opraštaju mu se svi grijesi izuzev duga. Sada je došao Džibril i obavijestio. Dakle, sve što je govorio, govorio je po objavi, po pitanju vjere, zasigurno. I poznat vam je hadis Abdullaha ibn Amra ibn Asa radijallahu anhuma kada je krenuo da zapisuje hadise i to je ashab koji je zapisao najviše hadisa, ali tako? Čak više od Ebu Hurere. Ebu Hurere se oslonio na pamćenje pa je zapamtio preko 5000, a Abdullah ibn Amr je pisao hadise. Pa je zapisao mnogo. Pa su mu prigovorili. Rekli su, nemoj sve da pišeš od poslanika, ali sam nekad bude ljud, crdit, zajapuri se, pa čovjek kao čovjek kaže, pa je otišao da ga pita. I kažu mi, Allahu poslaniće tako i tako da ne pišem, pa je rekao, piši sve što izađe iz ovih usta. Tako mi onoga u čioj ruci, moja duša iz ovih usta ne izlazi osim hak, osim istina. Osim istina. Pa zbog toga, dakle, što god ti dođe od riječi Allahovog poslanika, ali i sa prihvati se toga čvrsto, poput svojih kutnjaka, zuba. Čuli smo, Amir je rekao, zašto je Imam Buhari došao sa ovim poglavljem nakon poglavlja o jezgrovitom govoru, nakon poglavlja o jezgrovitom govoru, o slijedjenju. Ne može se slijediti sve dok se, dakle, sve dok se ne upozna jeli, i sve dok osoba ne bude zadovoljna sa onim što treba slijediti. Nećeš ti nešto slijediti sve dok se ne ubijediš da ima zasigurno odgovor za tebe tu. Ha? A čuo si dakle da, da je Kur'an i sunneti, da su jezgroviti govori, uh, govori da ima zasigurno odgovor o njima. Autor je u ovom poglavlju, imam Buhari u ovom poglavlju, napravio isto malo uvoda, a zatim prešao i spomenuo 12 hadisa. Što se tiče uvoda, spomenuo je jedan kuranski ajit i njegovo tumačenje, a zatim govor od Ibn, Ibn Auna, Abdullah Ibn Auna iz generacije Tabina. Spomenuo je kuranski ajit, 74. ajit, ili dio 74. ajta sure Al-Furqan. Hm? وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ imama. وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ imama. Nakon što je naslovio poglavlje, poglavlje o obaveznosti slijedjenja riječi Allahovog poslanika, alaihi salacom, došao je sa kuranskim ajetom i učini nas predvodnicima bogobojaznih. Tako se najčešće prevodi, jel tako? وَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ imama. Ne znam da otvorimo mushaf, vjerovatno bi našli takav prijevod. I učini nas predvodnicima bogobojaznih, imamima bogobojaznih ljudi. Baš kada, dakle, sad ovo poglavlje, nevezano za ovo poglavlje, kada bismo se čuje s kim da se družimo. Tako. وَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ imama. Ne treba oko sebe okupljati bilo koga. A ovo je, uh, završetak sure Furkan je u stvari šta? to su dove, je li tako? To su dove Allahovih robova, dobrih robova, ibadur rahman, tako odpočne, je tako? I posle se nižu njihove osobine, između ostalog i dove. Dakle, robovi svemilosnog su takvi, takvi, takvi, između ostalog oni govore وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ imama. Dakle, dobri robovi Allaha subhanahu wa ta'ala jesu oni koji se druže sa bogobojaznim, koji ne gledaju bilo koga da okupi oko sebe sto maraka, haj glasaj za mene. Ako te nisam pridobio, ako nisam dobar za tebe i ti za mene, šta ćemo jedan drugom? A, dakle, poruka samo, onako nevezano za ovo poglavlje, jeste da se družimo s bogobojaznim, da budemo u njihovom društvu i da okupljamo, okupljamo njih. Zatim je spomenuo komentar ha? Mujahida. Imam Buhari nije rekao, Nakon što je spomenuo ovaj kuranski ajet, rekao je i kaže, ko kaže kasnije kada bismo se vratili na tefsire, vidjeli bismo da je to govor Mujahida ibn Džebra. Mujahida ibn Džebra. A Mujahid ibn Džebr je prokomentarisao ovaj ajet na ovakav način. Pratite, za ću vas pitati. I Mujahid ibn Džebr je rekao, da se ne vraćam na arapski tekst, učini nas predvodnicima da slijedimo one koji su bili prije nas i predvodnicima da slijede oni koji će, da nas slijede oni koji će doći za nas. Mujahid ibn Džebr je rekao, učini nas takvim imamima, predvodnicima bogobojaznih, da slijedimo one koji su bili prije nas i da nas slijede oni koji će doći za nas. Bil ti to ikad iz ajeta razumio? U ajetu se doslovno kaže وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ imama i učini nas predvodnicima bogobojaznih. U ovom vremenu i moguće, dakle, u vremenu koje će doći za nas, da ljudi čuju za nas, da čitaju naše knjige, slušaju predavanja, saznaju kakvi smo bili dobri ljudima i ostalo, pa eto da se ugledaju na nas. Ha. Ali imam Mujahid ovdje želi nešto da poruči posebno. Ha. Prije svega Mujahid ibn Džabra. Ko je bio Mujahid ibn Džabra? Mođahid ibn Džabri je rođen 21. godine po hijđri za vrijeme hilafeta Omera radijallahu ta'ala. I bio je poznati komentator Kur'ana, Allahu je subhanahu ta'ala knjige. Družio se sa mnogima sahabima, najviše sa Ibn Abbasom, radijallahu anhuma, a slušao je i od Ibn Omera, i od Ebu Hurere, i od Ebu Seyd al-Hudrije, i od Aisha, od mnogih ashaba. Najviše se družio sa Ibn Abbasom, radijallahu anhuma, i od njega se najviše podučio Kur'anu iako je dakle bio more znanja u svemu drugom. Najviše je poznavao Kur'an i njegov tefsir, tumačenje, tumačenje Kur'ana. Od njega su također mnogi, mnogi slušali, čak njegovi vršnjaci. Njegovi vršnjaci su učili od njega. Čak dakle oni koji su učili kod Ibn Abasa, bili zajedno učenici kao on, kod Ibn Abasa posle su učili od njega. Poput Ikrime, poput drugih, Tavusa, Ata i drugih učili čak od njega, slušali posle i od njega. Ima ogromno znanje, kako rekao, najviše tefsir. Kaže on sam, Mujahid ibn Džebr, 30 puta sam prešao Kur'an sa Ibn Abbasom i zastao sam kod svakog ajta da ga pitam o tumačenju. 30 puta. Ha. Kaže, kažu, dakle, učenjaci hadisa, što se tiče njegovog prenošenja hadisa, bio je povjerljiv, bez imalo sumnje, bio je veliki fakih, prenio je mnogo hadisa, dakle. Sufjane Sevri i Katade su oporučivali da se uzima tefsir od njega. Ashabi ga mnogo voljeli, kako rekao, 21. godine po Hidžri, e, rođen i mnogi ashabe, jel generacija ashaba se računa do 40. godine, doživio je i mnogo su ga poštovali. Sam Mujahid ibn Džever kaže, Maksus bi išao na putovanje sa Abdullahov ibn Omerom, da pratim kako postupa, kako, jer je poznato da je Abdullah najdosljedniji slijedio sunet. Htio sam da ja njemu izmetim, kaže, ali on ih izmetio meni. Ali je, kaže, on izmetio meni. Savjetovali ga. Abdullah ibn Omer kaže, poznat je Abdullah ibn Omer, Nafija, tako, Nafija koji je bio sluga Abdullah ibn Omera. Govorio bi kamo sreće da moj Nafija pamti tako ko što ti pamtiš. Da je Nafija tako sa bistrinom uma i sa ostrumnošću i sa hivzom kao što si ti. Pa da on bude u mojoj blizini, da, da takav čovjek učen bude u mojoj blizini i mnogi drugi primjeri da, da ne dužim. Umro je u Mekki 104. godine, znači bio Mekelija Mekki. 104. godine u namazu na seđdi. 104. godine po hijri. Ha. Pa on kaže u komentaru ovog ajta, Mujahid kaže i učini, učini nas predvodnicima onim koji će slijediti one prije njih i predvodnicima koji, koje će slijediti oni posljednjih šta mu džajid želi da poruči. Ono što sam ja često govorio. Čuo si robovi sve milosnog i među ostalog dove vađalna ali mutakine imama. I to se preporučuje nama. Ako tvrdiš da si Allahov dobar rob, ako hoćeš da budeš Allahov dobar rob, između ostalog da učiš tu dovu. To je kuranska dova Allahu i dobrih robova. Vađalna ali mutakine imama. I se, jel tako, za zorije, da, da učini od onih koji jeli, da sačuva potomstvo, da dadne e, slast oka u ženama i potomstvu. I dakle, da učini predvodnicima. Dobro, kako? Mujahidim Džebra hoće da ti poruči sa ovim njegovim riječima. Kaže, ne može rođeni moj da samo doviš i doviš i doviš cijeli dan, doviš, doviš, doviš, poslije najveće odeš, spavaš, imaš lijepo mišljenje, oj gospodar, ja ti dovio danas čitav dan da me učiniš imamom, bogobojaznih, predvodnikom, bogobojaznih, ja imam lijepo mišljenje, sve u tvojim rukama, i odeš spavaš, i usnu ti dođe melek i kaže, ustani, sad si ti poput šafije. Ustani, ti si sad novi šafija. Emre care tako. Hoće da ti muđahid poruči, jeste, trebaš doviti. Ali šta trebaš još? kaže učini nas takvim predvodnicima koji će slijediti one prije njih. I takvim predvodnicima koje će slijediti oni koji dođu poslije njih. Dakle, ne možeš biti imam, nećeš biti uzor, neće se ljudi ugledati na tebe ako se ti ne ugledaš na one prije tebe. Znaj to dobro. Nećeš biti uzor ljudima u dobru, u vjeri, ako se ti ne budeš ugledao na one prije tebe. Kaže u komentaru, i učini nas imamima bogobojaznim, bogobojaznih, predvodnicima bogobojaznih, kaže predvodnicima koji će slijediti one prije njih, da bi bili slijedjeni od onih koji će doći posle njih. Pravilo, nećeš biti uzor sve dok ne budeš slijedio one prije sebe. A oni prije tebe su, prvi od njih je Allahov poslanik Alihi Salasom. Zbog toga je dakle spomenuo ove riječi Mujahida ibn Džebra imam Buhari poglavlje o slijedjenju riječi sunneta Allahovog poslanika alihi salosan pa pojašnjava ako hoćeš da budeš od imama moraš da slijediš Allahovog poslanika alihi salatu wasalam na početku. Dakle, to je to. Moraš da slijediš, da skupljaš znanje, da budeš kakvi su oni bili u ibadetu, u ponašanju, da imaš ubjeđenja kakva su oni imali, da tražiš znanje od njih, da skupljaš, sabireš, obnavljaš, ponavljaš, da se trudiš na tom, puta, na tom putu, tad ćeš biti uzor. Tad ćeš biti uzor. Da nije truda, da nije žrtve, da nije hodanja, da nije skupljanja, da nije ponavljanja, obnavljanja, svako bi sebe prizivao znanje. A ta, danas takvu situaciju imamo. Svako govori o vjeri a da ga pitaš i da uđeš u kuću da mu pogledaš knjige, možda ono što se moglo dobiti džaba. <laughs> da to ima u čašku. Da ga pitaš, šta prošto od tih knjiga, pa vala, taj nije lektire u, u školi prošto, kamo da čita knjige. Ali je glavni, za fetve. Pazi, Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, njegov život govori ovim riječima muđahida. Kaže Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, ponekad nisam mogao da dokučim značenje Allahove riječi. Čitam Allahovu knjigu, istražujem, pokušavam da shvatim, ne mogu. Šta kaže? Pa pročitam stotinu tefsira po tom ajetu. Ibn Taymi. Kaže, pročitam stotinu tefsira o tom ajetu. Šta radi nakon toga? Dakle, maksimalno. I to nije, care moj a uđeš u šamilu, neku mektebu, ova knjiga, ova knjiga, ova knjiga, zabilježiš malo, zrakneš i to je to. Nego to su bile noći sa danima, dani s noćima da spojiš sve. Stotinu tefsira valja ih čitati. Šta bi nakon toga, kaže, zatim bi odlazio u najudaljeniji mjeseči do kojeg bi mogao da dođem. Gdje nema ljudi da me vide. Pa bi stao na namaz, klanjao dugo, a zatim se spustio na srždu. I nakon toga, nakon što bi svoje lice uprašio prašinom, rekao bi, na seždi, gospodaru moj, o ti koji si podučio Ibrahima, poduči i mene. O ti koji si dao razumijevanje Sulejmanu, fehm Sulejmanu, da shvati, da presudi, poznato mi je, podari razumijevanje i meni. Kaže, tek tada bi mi došlo, došla bi mi spoznaja, spoznaja značenja tih hajeta. Nakon što bi podučio se i nakon toga otišao doviti Allahu subhanahu wa ta'ala. A ne dakle, ništa ne učiti, nešto malo možda zraknuti, poslušati koju džihadsku ilahiju, jedan, dva hadisa pročitati, onako usput čuti komentar nekog ajeta i izdavati fetve. Dakle, ne može tako. Tako se ne može i poznato nam je koje je u društvu takvih ljudi. Ođalna lil mutteqine imamo. Ja to kažem na svakom predavanju. Ja ne želim da sa svakim sjedim. Zbog ovih riječi. Allah subhanahu wa ta'ala kaže da kažemo i učini nas predvodnicima bogobojaznim, odnosno imam bogobojaznim, da se družimo sa bogobojaznim ljudima. S takvim ljudima se trebamo družiti. Ispomenuo je na kraju riječi od Ibn Auna, Abdullaha Ibn Auna, poznatog tabijina iz generacije, dakle tabijina, rođen je 66. godine po hijđri i skupljao je znanje od tabina, učio je od tabina, spominje se da je ashabe, pojedine ashabe samo vidio da ništa nije čuo od njih. Spominje se da je vidio Enesa radijallahu talan, ali da od njih ništa nije slušao. Slušao je budući da je bio Basri, da je živio u Basri, slušao je od Hasan al Basrija, od Muhameda ibn Sirina, njegovog brata Anesa ibn Sirina i drugih. Dakle, tabina, ali dakle od ashaba ništa, ništa nije slušao. Prenio je dakle ogroman broj hadisa, bio je veliki učenjak i praktičar. Bio je veliki učenjak i praktičar. Abdurrahman ibn Mehdi, veliki muhaddis, kaže u Iraku nije bilo većeg poznavaoca hadisa od Abdullaha ibn, Abdullaha ibn Auna. Šu'be kaže, Ibn Aunova sumnja mi je draža od nečijeg ubjeđenja. Koliko on ima znanje, pa kad počne sumnjati, kaže, njegova sumnja mi je draža od tamo što je neko ubjeđen u nešto. Ha, nema, nema znanja. Ibn Mubare kaže, nisam vidio nikoga bolje kod Ibn Auna. Harid ibn Mus'ab kaže, družio sam se sa Ibn Aunom 24 godine. Kaže, ne znam. Ljudi, kaže, ne znam za tih 24 godine da su u Meleke upisali jedan grije. Ono, nisam vidio, nisam mogao da primijetim da je taj čovjek pogriješio za 24 godine. E, kažu da se nikad nije rasrdio. Ako bi neko pokušao da ga rasrdi, <laughs> zaustavio bi i rekao, barek Allah fik. Allah se blagoslovio, nemoj. Nikoga nije mogao rasrdi. Spominje se, kako spominje, imam Zehebi u svom dijelu Sjera Laminu Bela, da je majka ga jedne prilike dozivala, pa se on odazvao tako što je svoj glas povisio. Njegov, kad se odazvao, njegov, njegov glas je bio prodorniji od majčinog, pa je oslobodio dva roba. Pa je zbog toga oslobodio dva roba. Dakle, on se odazvao u majci. Eto me, ali glas bio povišen. Pa je zbog toga oslobodio dva roba. Kažu, spomnijem se, eh, da je da su vidjeli poslanika alihi salatu sam u snu. Jedan od prethodnika je vidio poslanika alihi salatu sam u snu i rekao mu je vjerovjesnik alihi salatu sam idite ili idi posjeti Abdullaha ibn Auna doista on voli Allaha i njegovog poslanika i Allah i njegovog poslanika vole. Ha? Otiđi posjeti Abdullaha ibn Auna doista on voli Allaha i njegovog poslanika a i njega Allah i njegov poslanik voli. Šta je rekao Ibn Aun? Imam Buhari spomni, dakle, preselio je 151. godine po Ičri. Šta je rekao Ibn Amr ovdje što Imam Buhari spomnio u vodu? Šta je rekao? Pročitali ste, ja sam tam pisao. Kaže, troje želim sebi i svojoj braći. Troje želim sebi i svojoj braći. Ha, rekao, bio je veliki učenjak i praktičar. A ovo je potvrda hadisa kod imama muslima. Niko od vas neće biti pravi vjernik dok ne bude želio svome bratu ono, ono što želi sebi. Pa kaže Ibn Aun, Troje želim sebi i svojoj braći. Šta je to troje? Kaže da uče sunnet i tragaju za njim. Troje želim sebi i svojoj braći. Kada neko ovakav alim, kao što je ovakav alim i praktičar, želi sebi i svojoj braći, onda to je zasigurno korisno i tekako. Pa kaže da uče sunnet i tragaju za njim. Da uče sunnet i tragaju za njim da skupljaju sunnet i tragaju za njim. Zatim kaže da nastoje shvatiti, razumijeti Kur'an i da druge ljude pitaju o njemu. Te da se prema ljudima ne odnose osim na lijep način. zašto Ibn Avno ovdje spominje sunnet prije Kro'ana? Je spratio Muhammede? Kaže da uče sunnet i tragaju za njim. Da nastoje razumjeti Kur'an i da pitaju druge ljude o njemu, o tumačenju. I da se s ljudima ne obhode osim na dobar način, lijep način. Ha. Nema potrebe da prvo spomene Kur'an zato što se Kur'an u osnovi prvo uči. Je tako? U osnovi se Kur'an prvo uči. Nikome se ne kaže, ajde dođi ovam, uči fik, uči ovo, uči ono. Kur'an, ako stigneš, najveći dokaz tvoje ljubavi prema Allahu jeste učenje Allahove knjige, poznavanje Allahove knjige. Ibn Masud kaže onaj koji tvrdi da voli Allaha, neka se okuša s njegovom knjigom. I čuli ste, i to često spomnijem i to treba da shvatimo već jednom. Ono što čovjeka nakon Allaha najviše drži na ovom pravom putu jeste druženje sa njegovom knjigom. 24. ajet sure, sure Muhammed često ponavljam. Efela je tedebbarun al Kur'an am ala kulubina kfaluha. Zašto oni ne razmišljaju o Kur'anu? Jesu li to na njihovim srcima katanci? Zatim nakon toga dolazi sa ajetom innal ladina rtedzu ala adbarihim min badi ma tebejene lahum al Oni koji se vraćaju svojim stopama, koji se vraćaju u nevjerstvo nakon što im je istina postala jasna. Istina nam je postala jasna. Dobro, zašto se ljudi vraćaju u nevjerstvo? Zato što se ne drže Kur'ana. Zato što ne uče Kur'an i ne razmišljaju o Kur'anu. Zato što se ne bave sa izučavanjem, tumačenjem Kur'ana, tefsirom. To je ono. Koliko se danas družimo sa Kur'anom? Kur'an je Allahov govor. Allah je govorio o njime. Ne treba da ti bude veća podrška, potpora, dokaz da se druži sa Kur'anom od toga. Allah je govorio o njime. Ti da govoriš govorom koji je govorio Allah subhanahu wa ta'ala, brzo ćemo završiti. Ha. Zato ovdje kaže sunnet, sunnet treba učiti. Kur'an se uči, svako će odmah da uči Kur'an. I ne treba to podcrtavati, svaki vjernik od malena, prvo što uči, uči harfove. Prvo što uči, uči harfove. Ovdje je rekao, podučavajte se sunnetu. Zašto još? Zašto je prvo spomenuo sunnet? Zato što najčešće ljudi pokušavaju da ospore propise sa strane sunneta. Hadis vjerodostojan, nije vjerodostojan. Hadis ukazuje na to, ne, ukazuje na to. Hadis ovakav, hadis onakav, najviše, ne smiju Kur'anu prigovoriti, smiju, ne smiju. Opokušavaju da nađu, dakle, sa strane hadisa. Zašto još treba učiti sunnet? Zato što sunnet najdetaljnije pojašnjava propise. U Kur'an su došli propisi općenito, a u sunnetu, u hadisima, riječima Allahovog poslanika, ali i salocom, podučavamo se detaljno. Zato, dakle, i pazite, ovdje e, odabrao je riječi, kaže da uče sunneti da tragaju za njim, da skupljaju. Zatim kaže da nastoje razumjeti Kur'an, dakle, podrazumijeva se da, da smo učili Kur'an. Ovdje ne kaže da uče Kur'an, čak i na drugom mjestu, ne, nego kaže da nastoje razumjeti Kur'an. Kur'an, dakle, trebaš da učiš, a trebaš da se potrudiš da razumiješ Kur'an. I treće kaže da se s ljudima ne obhode osim na lijep način. Fin komentar ima e, šejh Muhammed ibn Salih Husemin, pošto on ima dakle, komentar također Buharinog sahija, kaže ove riječi Ibn Amna odnosi se na vrijeme fitne i smutnje. Da se ne pripajaš ni ovima ni onima. Da se ne družiš s ljudima u vremenu fitne, već da se družiš sa Kur'anom i sa sunnetom. Da sjediš, učiš Kur'an i sunnet. A s ljudima, ako već moraš i doći u kontakt, da od tebe dožive samo dobro, da od tebe dožive, da od tebe dožive samo korist. Eto, staćemo ako Bog da ovdje, jer i moramo stati, pa ćemo ako Bog da nastaviti poslije sa hadisima. Hvala.